28 skirsnis. Jos veido išraiška buvo paklaikusi, rusti ir sielvartinga. Pro perplištą palaidinę matysi nuoga krūtis. Kalbėdama įspaudė peršautąją ranką prie krūtinės, joje buvo kita skilė, iš kurios nelygnant srovė vyno, pro atkimštą volę tarpai ščiurkšlėmis almėjo kraujas. Marijus sugilia užuojautą žiūrėjo į tą nelaimingą būtybę. O, staiga sudėjavo jį vėl skausmai dūstu, Jis sukando dantimis palaidinukį ir jos kojos, ištiestos ant grindinio ėmė stirti. Tuo metu barikadoje nuskardėjo gaidiškas mažojo gavrošo balsas. Berniukas, norėdamas užtaisyti savo šautuvą, pasilipėjo ant stalo ir linksmai užtraukė tais laikais populiarią dainelę. Vos tik pamatė Lafayette, žandarai pradeda drebėti ir šaukė bėkim, bėkim, bėkim. Eponina kilstelėjo, paklausė, paskui sukuždėjo, tai jis – Ir atsisukus į Marių tarė, ten mano brolis. Nereikia, kad jis mane pamatytų, jis mane išplūstų. Jūsų brolis? Paklausė Marijų su karteliu ir skausmų širdie, galvodamas apie pareigas ten ardie šeimai, kurias jam savo testamentu uždėjo tėvas. Kas jūsų brolis? Tasai berniukas, kuris dainuoja? Taip. Marijus sujudėjo. O, neikit, tarė jį, dabar jau neilgai teks laukti. Ji beveik sėdėjo, bet jos balsas vos girdėjosi, ir jo žodžius dažnai nutraukdavo žaksulys. Kartais iš gerklės ją įsiverždavo gargėjimas. Į kiek galėdama pakėlė savo veidą prie Marijos veido ir pridūrė su kažkokia keista išraiška. Klausykit, aš nenoriu vaidinti su jumis komedijos. Kišenėje aš turiu jums laišką nuo vakar. Man buvo pavesta pasiūsti jį paštu, bet aš jį pasilikau, nenorėjau, kad jūs jį gautumėt. Bet gal jūs pyksit ant manęs, ten, kur mes netrukus pasimatysim. Ten juk vėl visi susitinka, ar netiesa? Imkit laišką. Savo peršautą ranką jį mišlungiškai suspaudė Marijaus ranką, bet atrodė, kad skausmo daugiau nebejauti. Jį įkišo Marijaus ranką į savo palaidinukės kišenę. Marijus ten iš tikrųjų apčiopė popierių. Paimkit, tarė jį. Marijus išėmė laišką. Jį patenkinta pritariamai linktelio galvą. Dabar už mano rūpeščius pažadėkit man ir nutilo. Ką, paklausė Marijus. Pažadėkit man. Pažadu. Pažadėkit pabučiuoti mane į kaktą, kai aš numirsiu. Aš pajusiu. Ji bejėgiškai nuleido galvą ant Marijos kelių, jos akis susimerkė. Jis pamanė, kad toji vargšė siela jau įskrido. Eponina nejudėjo. Staiga tuo momentu, kada Marijus nusprendė, jog jį užmygo amžiams, ji pamažu atmerkė akis – kuriuose jau galima buvo išvelgti niūres mirties gelmes ir tarė jam švelnių tarytum iš ano pasaulio einančių balsų. Žinot, ponas Marijau, man rodos, kad aš buvau jūs truputį įsimylėjus. Ji pamėgino dar nusišypsoti ir numirė. Septintas skyrius. Gavrošas įžvalgiai apskaičiuoja atstumus. Marijus ištesėjo pažadą. Jis pabučiavo mirštamai išbliškusią kaktą, prasojusią šalto prakaito lašeliais. Tai nebuvo neištikimybė kozetai – Tai buvo svaingas ir švelnus atsisveikinimas su nelaiminga siela. Marijus nebe virpulio paėmė laišką, kurį jam davė Eponina. Jis to jau pajuto, kad jame slypi kažkas svarbaus, nesitvėrė norų jį perskaityti. Tokia jau vyriškio širdis, vos tik nelaimingoji mergaitė užmerkė akis, Marijui tuoj parūpo perskaityti laišką. Jis atsargiai paguldė Eponiną ant žemės ir nuėjo. Kažkas jam sakė, kad jis neturi to laiško skaityti šalia mirusiosios. Jis priejo prie žvakis apatinėje smuklės patalpoje. Tai buvo mažas laiškutis su moterišku rūpestingumu, dailiai sulankstytas ir užanspauduotas. Moteriška ranka buvo užrašytas toks adresas. Ponui Marijui Ponmersy pas pona Kurfeirakas, stiklo gatvė numeris 16. Jis sulaužė anspaudą ir perskaitė. Mano mylimasis, dėja tėvas nori, kad mes tučto jau išvažiuotume. Šį vakar būsime ginkluoto žmogaus gatvėje numeris 7 Po savaitės būsime Londone. Kozeti, birželio ketvirtą dieną. Jų meilė buvo tokia nekalta, kad Marijus net nežinojo Kozetės rašysenos. Tai, kas įvyko, galima papasakoti keliai žodžiais. Viską padarė Eponina. Po birželio trečios dienos vakaro jį te galvojo apie du dalykus. Kaip sužlugdyti tėvo ir banditų kėslus prieš namą pliume gatvėje. Ir kaip perskirti Marijų su Kozete. Jis susikeitė savo skarmalai su pirmu pasitaikiusiu jaunu plevėsa, kuriam pasirodė įdomu apsirengti moteriškai, atidavus eponinai savo vyriškus rūbus. Taigi Marso laukia numetė Žanui Valžanui reikšmingą įspėjimą – įsikraustikite. Žanas Valžanas grįžęs namo iš tikrųjų tarė kozetį. Šį vakar mes išvažiuojame ir kartu su Tusene vykstame į ginkluoto žmogaus gatvę. Kitą savaitę būsime Londone. Šito nelaukto smūgio priblokšta, kozetį paskubomis parašė keletą eilučių Marijui. Tačiau kaip nunešti laišką į paštą? Ji pati neįdavo vieną iš namų, o Tusenė toks pavedimas būtų labai nustebinęs ir jį tikriausiai būtų parodžiusi laišką ponui Fošlevanui. Susirūpinusi kozetė pamatė pro tvorą vyriškai persirengusią Eponiną, kuri dabar visą laiką slankiojo aplink sodą. Kozetė pasišaukė tą jauną darbininką, davė jam penkis frankus ir įteikė laišką sakydama, to jau pat nuneškite šį laišką pagal adresą. Eponina įsidėjo laišką į kišenį. Kita rytą, birželio penktą dieną, jį nuėjo pas kurfeiraką ieškoti Marijos, bet ne tam, kad įteiktų jam laišką, o kad galėtų jį pamatyti. Tai supras kiekviena paviduliaujant ir mylinti sielą. Ten jį laukė Marijos ar bent kurfeirako vis geisdama jį pamatyti. Kai kur Žairakas jai pasakė, mes einame į barikadas, jai dingtelėjo viena mintis. Kadangi ji būtų sutikusi mirti bet kur, tai pasiryžo mirti barikadoje ir nuvilioti jį ten Marijų, kad ir jis tenai mirtų. Ji pasiekė kur Žairakas, sužinojo, kurioje vietoje statoma barikada, ir būdama tikra, kad Marijus, kaip ir kiekvieną vakarą sutemus ateis į pasimatymą, juk laiškas liko jos rankose, jo niekas nebuvo perspėjęs, ji nuėjo į pliume gatvę, Ten palaukė Marijaus ir jo draugų vardu kreipėsi jį su raginimu, kuris jos manimu turėjo jį atvesti į barikadą. Eponina dėjo viltis į nusiminimą, kuris turėjo apimti Marijų neradus kozetis. Ir neapsiriko. Po to jis sugrįžo iš Anvrerį gatvę. Mes ką tik matėme, ką jį ten padarė. Ji mirė su tragišku džiaugsmu, būdingu paviduliaujančiom širdims, kurios įtraukė mylimą būtybę kartu su savimi ką pasakydamos, tegu jis nepriklauso niekam. Marijus apibėrė bučiniais kozetis laišką, vadinasi, ji myli jį. Akimirkai jam šmėstelėjo mintis, kad jis neturi mirti. Paskui tarė savo, jį išvyksta. Tėvas išveža ją į Angliją, o mano senelis neleidžia man jos vesti. Likimas niekiek nepasikeitė. Svajotojai panašus į Marijų linkę pasiduoti giliausiam nusiminimui, kuris ir esti akstinas beviltiškiams pasiryžimams. Gyvenimas pasidaro nepakeliamas – mirtis atrodo vienintelė išeitis. Tada jis pagalvojo, kad jam dar reikia atlikti dvi pareigas – pranešti kozetį apie savo mirtį ir pasiūsti jai paskutinį atsisveikinimą, o be to išgelbėti nuo katastrofos, kuri neišvengimai artinosi tą vargšą berniuką, Eponinos brolį ir tenardyje sūnų. Jis turėjo tą patį aplanką su sąsiuviniu, kuriame buvo surašęs kozetėj tiek minčių apie meilę. Išplėšęs iš sąsiuvinio lapelį, pieštuku parašė šias kelias eilutes – Mūsų vedybos neįmanomos. Prašiau savo senelį, bet jis neleido, aš neturiu lėšų ir tu taip pat. Nuskubėjau pas tave, bet tavęs neberadau. Tu žinai, kokį tau žodį daviau, aš jį ištesėsiu, aš mirštu, myliu tave. Kai skaitysi šiuos žodžius, mano siela bus šalia tavęs ir tau šipsosis. Neturėdamas kuo užantspaudoti laiško, Marijus jį keturlinkai sulanksti ir užrašė adresą. Paneliai kozetai Fošlevan pas poną Fošlevaną, ginkluoto žmogaus gatvė numeris 7. Sulankstęs laiškais valandėlę pagalvojo, vėl paėmė aplanką, atidarė jį ir tuo pačiu pieštuku pirmame sąsiuvinio puslapyje parašė keturias eilutes. Aš vadinuosi Marijus Ponmersy. Prašau nugabenti mano lavoną pas mano senelį poną Žil Normaną, Kalvarijos seserų gatvė numeris 6, Mare. Jis įsidėjo aplanką iš varko kišenį ir pasišaukė gavrošą. Vaikėzas išgirdęs Marijos balsą atbėgo su džiaugsmingo atsidavimo išraišką veidę. Ar nori padaryti man vieną paslaugą? Viską, tarė gavrošas. Dievulėlį, jeigu ne jūs, juk aš būčiau jau užvertęs kojas. Matai šį laišką? Matau. Paimk jį. To jau pat išeik iš barikados. Gavrošas sunerimęs ėmė kasytis pakaušį ir rytoj rytą įteik jį pagal adresą paneliai Kozetei, pas poną Fošlevaną, ginkluoto žmogaus gatvė numeris 7. Mažasis didvyris atsakė. Taip, tai taip, bet tuo laiku gali būti paimta barikada, o manęs čia nebus. Iš visko atrodo, kad barikadą jie puls ne anksčiau kaip auštant ir nepaims jos anksčiau kaip rytoj vidurdienį. Naujas atokvipis, kurį polėjai suteikė barikadą, iš tikrųjų tęsiasi – Tai buvo viena iš tų naktinėse kautynėse dažnai pasitaikančių pertraukų, po kurių visada užverda dvigubai inirtingesnį kova. Na gerai, tarė Gavrošas, o jei išeičiau iš čia su jūsų laišku rytoj rytą. Bus per vėlų. Barikadą jie greičiausiai apsups, visos gatvės bus saugomos ir tu iš čia neišeisi. Eik tu jau pat. Gavrošas nesusigrėbė ką atsakyti ir stovėjo nesiryždamas ir liūdnai kasydamasis pakaušį. Staiga savo papratimus suspurdėjęs it paukštis įsgrėbė laišką. Gerai, tarė jis. Ir pasileido tekinas Mandeturo gatvele. Gavrošui toptelėjo mintis, kuri padėjo jam apsispręsti, nors jis ir nieko nepasakė, bijodamas, kad Marijus neimtų prieštarauti. Štai kokia buvo ta mintis. Dar nėra nei vidurnakčio, ginkluoto žmogaus gatvė netoli, aš tuoj pat nunešiu laišką ir spėsiu laiku sugrįžti. Penkioliktoji knyga Ginkluoto žmogaus gatvė. Pirmas skyrius Biuvaras išplepam. Ką reiškia viso miesto sujudimas palyginus su audra sieloje? Žmogus dar didesnė gelmė negu liaudis. Žanas Valžanas tuo metu baisingai jaudinosi. Jame vėl atsivėrė visi armenys. Kaip ir Paryžius jis virpėjo atsidūręs ant baugių ir nežinomų sukretimų slenkščio. Tam tai reikėjo kelių valandų – Jo likimą ir sąžinę staiga aptraukė ūkanus. Apie jį lygiai, kaip ir apie Paryžių, buvo galima pasakyti. Viena prieš kitą stojo dvi jėgos – šviesos dvasia ir tamsos dvasia susikibo ant tilto viršum bedugnis. Katra katra nublokš, katra paims jį savo valdžion. Birželio penktos dienos išvakarėse Žanas Valžanas su Kozete ir Tusene persikėlė į ginkluoto žmogaus gatvę. Ten jo laukė lemtinga staigmena – Kozetė nebe pasipriešinimo paliko pliume gatvę. Pirmą kartą nuo to laiko, kai jie gyveno drauge, Kozetis noras nesutapo su Žano Valžano noru. Jeigu jie ir nesusikirto, tai bent pasirodė priešingi vienas kitam. Prieštaravimas iš vienos pusės susidūrė su kitos pusės nepalenkiamumu. Netikėtas patarimas įsikraustikite, kurį sviedė Žanui Valžanui nepažįstamasis. Jį taip nugazdino, kad jis reikalavo visiško klusnumo. Jis buvo tikras, esas susiektas ir pradedamas persekioti. Kozetė turėjo nusileisti. Abu atvyko į ginkluoto žmogaus gatvę, netvėrė burnos, nepratarė vienas antram nė žodžio, paskendė kiekvieną savo rūpeščiuose. Žanas Valžanas buvo toks sunerimęs, kad nepastebėjo kozetės liūdėsio, o kozetė tokia nuliūdusi, kad nepastebėjo Žano Valžano nerimo. Žanas Valžanas pasiėmė tusenę, nors anksčiau išvykdamas iš namų niekad to nedarydavo – Jis numatė, kad rasi nebegrįž į pliumę gatvę ir negalėjo nei palikti ten tusenę, nei atskleisti jai savo paslaptį. Be to jis laikė ją atsidavus ir patikimų žmogumi. Perno neištikimybė šeimininkui prasideda nuo smalsumo. Tuo tarpu tusenį, lyg jai būtų pačios lemties nuskirta tarnauti Žanui Valžanui, nepasižymėjo smalsumu. Mikčiodama jis sakydavo savąją Barnevilio valstiečių šnekta. Kokia esu, tokia jau esu – Darbą savo padarau, o kur nedėra nosis nekišu. Išvykdamas, būtų galima beveik pasakyti bėgdamas, išpliume gatvės. Žanas Valžanas šį kartą pasiėmė tik tą mažą kvepiantį lagaminėlį, kurį kozetė buvo pakrikštijusi neatskiriamuoju. Sunkioms krynioms būtų reikėję nešikų, o nešikai tai liudininkai. Prie vartelių į Babilono gatvę jis pasišaukė fiakrą ir išvažiavo. Tik po ilgų įtikinėjimų tu seniai buvo leista paimti šiek tiek baltinių, rūbų ir kai kurios tualeto reikmenis, o kozetį pasiėmė tik tai dėžutę su rašymo priemonėmis ir biuvarą. Kad jų išvykimas būtų kiek galint slaptesnis ir mažiau pastebimas, Žanas Valžanas nusprendė išvažiuoti iš pliume gatvės neanksčiau kaip vakare, ir todėl kozetė turėjo pakankamai laiko parašyti laiškelį Marijui. Kai jie atvyko į ginkluoto žmogaus gatvę, buvo jau naktis. Sugulė tylėdami – Būtas ginkluotas žmogaus gatvėje buvo užpakalinėme kieme, trečiame aukšte ir susidėjo iš dviejų miegamųjų valgomojo ir su valgomoju susisiekiančios virtuvės, kurie buvo antresolė su sudedama lova atitekusią tuseniai. Valgomasis, kuris skyrė abu miegamuosius, kartu atstojo ir prieškambarį. Butas buvo aprūpintas visais namų apyvokos daiktais. Žmogus nusiramina beveik taip pat neprotingai, kaip ir sunerimsta, tokia jau jo prigimtis – Vos tik Žanas Valžanas atsidūrė ginkluoto žmogaus gatvėje, jo nerimas tojau atslūgo ir pamažu visai įsisklaidė. Yra vietų, kurios raminamai veikia dvasę. Tokia buvo šitamsi gatvė su savo taikiais gyventojais ir Žanas Valžanas pasijuto joje tarsi apsikrėtęs nedrumščiama rimtimi. Tai būdinga šitai senojo Paryžiaus gatveliai, tokiai siaurai, kad prireikė užtverti čia pravažiavimą skersiniu pritvirtintų prie dviejų stulpų tokiai nebyliai ir kurčiai triukšmingame mieste, apytamsiai pačiame dienos vidury, ir jai taip galima pasakyti, saugomai nuo bet kokio susijaudinimo tų aukštų, šimtamečių dviem eilėmis įsirikiavusių namų, kurie stovi tylus, kaip ir pritinka senėms. Toje gatvėje tūno sustingusi užmirštis. Žanas Valžanas čia laisvai atsikvėpė, kaipgi jį čia gali ką surasti. Jo pirmasis rūpestis buvo pasidėti šalia savo lovos, neatskiriama jį. Jis miegojo gerai. Naktis geras patarėjas, net galėtum pridurti naktis geras godėjas. Žanas Valžanas rytą pabudo beveik linksmas. Bjaurus valgomasis, kuriame stovėjo senas apskritas stalas, žemas bufetas su palinkusiu veidrodžiu viršum jo, kirminų išvarpytas fotelis ir keletas kėdžių užverstų tų senės ryšuliais, jam pasirodė žavus. Viename tų ryšulių pro plyšį buvo matyti Žano Valžano nacionalinis gvardijos uniformą. O kozetė liepė tusenį atnešti jos kambarį, bulijoną ir nepasirodė iki pat vakaro. Apie penktą valandą tusenė, kuri be atvangos plušėjo tvarkydamas į šiame kuklėme naujajame bute, patikė valgomajame šaltos paukštienos, kurios paragauti iš pagarbos tėvui sutiko ir kozetė. Paskui teisindamas į nepaliaujamais galvos kausmais – ji palinkėjo Žanui Valžanui labos nakties ir užsidarė savo miegamajame. Žanas Valžanas su apetitu suvalgęs viščiuko sparną, atsirėmė alkūnėmis į stalą ir palengva rimdamas vėl pasijuto atgaunas saugumo jausmą. Valgydama šios kuklius pietus, jis lyg ir girdėjo, kaip tu seni du ar tris kartus sumikčiojo. Pone, visur neramu, Paryžiui mušasi. Tačiau įsitraukęs į nepabaigiamus painius samprotavimus, visai neatkreipė tai dėmesio tiesą pasakius, kaip reikiant jos ir nesuprato. Jis pakilo ir ėmė vaikščioti nuo lango iki durų ir nuo durų iki lango vis labiau ir labiau ramindamasis. Vos tik jo nuotaika pragedrėjo kozetė, jo vienintelis rūpestis vėl užvaldė jo mintis ir ne todėl, kad jis būtų susirūpinęs dėl jos migrenos, šito nedidelio nervų sutrikimo, jaunos mergaitės kaprizo, trumpam laikui slinkusio debesėlio, visa tai po dienos kitos savaime praeis. Jis galvojo apie ateitį ir kaip paprastai galvojo apie ją maloniai. Šiaip ar taip nematė nieko, kas galėtų sutrukdyti jų laimingam gyvenimui vėl grįžti į savo vėžes. Esti valandų, kada viskas atrodo neįmanoma, bet esti taip pat valandų, kada viskas rodosi lengva. Žanui Valžanui buvo atėjusi viena tokių laimingų valandų. Jos paprastai seka po sunkiųjų – kaip diena po nakties pagal tą priešingybių kaitos dėsnį, kuris sudaro pačią gamtos esmę ir kurį paviršutiniški protai vadina antiteze. Pasitraukęs į šitą ramę gatvę, Žanas Valžanas atsipalaidavo nuo viso to, kas drumsti jam ramybę pastarojų laikų. Kaip tik dėl to, kad ilgai matė priešai save daugybę tamsių debesų, jis dabar pradėjo kai kur žiūrėti pragedrulius – Įsikelti iš pliume gatvės be jokių keblumų ir nemalonių įvykių tai jau gera pradžia. Gal protingiausia būtų nors ir keliems mėnesiams išvažiuoti iš Prancūzijos ir nuvykti į Londoną. Kągi ir išvažiuos? Ar ne vis vien kur gyventi Prancūzijoje ar Anglijoje, jeigu su juo bus kozetė? Kozetė jo tėvynė. Kozetis pakako jo laimiai, o mintis, kad jo paties galimas daiktas nepakanka kozetis laimiai – Ši mintis, kuri kadaise keldavo jam karštlygišką virpulį ir nemigą, dabar visai netėjo jam į galvą. Visi jo praeities jelvartai nublanko, jis buvo kupinas vilčių. Jam atrodė, kad jeigu kozetė yra šalia jo, tai ji ir priklauso jam. Ta optinė apgaulė visi yra patyrę. Mintisiais jau keliavo su kozetė į Angliją, dargi su visais galimais patogumais ir matė kažkur toli svajonių horizontuose atgimstančią savo laimę. Lietai vaikščiodamas po kambarį iš vieno galo į kitą, jis taiga pastebėjo kažką keistą. Tiesiai priešai save, palinkusiame veidrodyje viršum bufeto, jis pamatė ir aiškiai perskaitė šias keturias eilutes. Mano mylimasis, dėja tėvas nori, kad mes tučto jau išvažiuotume. Šį vakar būsime ginkluoto žmogaus gatvėje numeris 7, po savaitės būsime Londone. Kozetė, birželio ketvirta diena. Žanas Valžanas sustojo, nieko nesuprasdamas. Atvažiavusi kozėti padėjo savo biuarą ant bufeto priešais veidrodį ir visiškai pasidavusi selvartingam nerimu jį ten pamiršo, net nepastebėdama, kad paliko jį atskleistą ir kaip sykis ties tuo lapu, kuriuo nusausino laiškutį jos parašytą ir įduota jaunam darbininkui, ėjusiam pliumė gatve. Keturios jos rašto eilutės buvo atsispaudusios biuvaro sugeriamajame popieriuje. Jos ir atsispindėjo veidrodyje. Čia įvyko tai, kas geometrijoje vadinama simetriniu atvaizdu. Žodžiai atvirkšti su geriamajame popierį atgavo savo tikrąją padėtį veidrodyje, kuris jiems gražino pirmykštę prasme. Priešai Žano Valžano akis buvo laiškas, kurį praeitą dieną Kozetė parašė Marijui. Žodžiai paprasti, bet jie trenkė it perkūnas. Žanas Valžanas priejo prie veidrodžio, dar kartą perskaitė tas keturis eilutės, bet nepatikėjo savo akimis – Jam atrodė, kad tos eilutės tik pasivaideno plykstelėjų žaibui. Tai juk tik haliucinacija. Tai juk neįmanoma, to nebūti negalėjo. Pamažu jis pradėjo aiškiau susivokti, pažvelgė į kozetis bivarą ir atgavo realios tikrovės pajautimą. Jis paėmė bivarą ir pasakė, tai iš čia. Su karšlygišku susijaudinimu įsėmė tyrinėti bivare atsispaudusias keturias eilutes atvirkščios raidės sudarė kažkokią keistą kraiglionę, kuri atrodė neturinti jokios prasmės. Tada jis pagalvojo, bet juk tai nieko nereiškia, čia nieko neparašyta. Ir su neapsakomu palengvėjimu atsiduso iš visos krūtinės. Kas nėra pergyvenęs tokio kvailo džiaugsmo baisiomis minutėmis? Siela nepasiduoda nevilčiai, kol neįsemtos visos iliuzijos. Jis laikė rankoje bivarą ir žiūrėjo į jį naiviai džiūgaudamas, beveik pasirengęs juoktis iš jį apgavusios halucinacijos. Staigais vėl žvilgtirėjo į veidrodį ir išvydo tą patį reginį. Keturios eilutės ten atsispindėjo su negailestingu ryškumu. Dabar tai buvo nebe miražas. Pasikartojanti vizija – tai realybė. Viskas aišku kaip diena – tai laiškas, kurio tikrąjį vaizdą atkūrė veidrodis. Jis suprato. Žanas Valžanas susverdėjęs išmetė iš rankų biuvarą ir susmuko sename fotelyje šalia bufeto. Jo galva nusviro, žvilgsnis pastėro, protas aptemo. Jis pagalvojo, kad nebėra ko abejoti, kad šio pasaulio šviesa jam užgeso nesugražinamai, kad tuo žodžius kažkam parašė kozetį. Tada jis išgirdo, kaip jo siela vėl įtūžusi, dusliai tamsoje sureumojo. Pamėginkite atimti liūtui iš narvo mėsą. Kad ir kaip ta tai keista ir liūdna, Bet tuo metu Marijus dar nebuvo gavęs kozetės laiško. Atsitiktinumas prieš įteikdamas laišką Marijui išdavikiškai perdavė jį Žanui Valžanui. Iki tos dienos Žano Valžanų nebuvo įveikęs joks išbandymas. Jam teko pergyventi baisių negandų, jo neaplenkė joks pikto likimo smūgį, žiaurioji lemtis, apsiginklavusi visomis bausmės priemonėmis ir visais visuomenės prietarais, įsirinko jį taikiniu ir inirtingai persekiojo. Tačiau jis prieš nieką nesitraukė, prieš nieką nepalinko. Kai reikėdavo, jis pasiryždavo bet kuriems kraštutiniškiams veiksmams, jis paukojo savo atsikovotą asmens neliečiamybę, atidavė savo laisvę, rizikavo savo galvą, viską buvo praradęs, viską iškentęs ir liko toks nesavanaudiškas ir stoiškas, jo kartais galėjai pamanyti, kad jis nelyginant kankinys įsižadėjo paties savęs. Jo sąžinė užgrūdinta kovoje su įvairiausiamis nelaimėmis galėjo atrodyti neįveikiama visiems laikams – Bet dabar, jei kas būtų pažvelgęs jos sielos gelmes, būtų turėjęs pripažinti, kad ji silpsta. Iš visų kančių, kurias jis buvo iškentėjęs per tą ilgą bandymą skirtą jam likimo, ši buvo pati baisiausia. Į tokius gniauštuvus jis dar niekad nebuvo pakliuvęs. Jis pajuto kažkokį mislingą visų savo slaptų pajautų atgyjimą. Pajuto lygas būtų gnyptelėjęs jam nežinomą nervą. Deja, didžiausias negandas, tikriau sakant, vienintelis negandas – tai mylimos būtybės netekimas. Vargšas senasis Žanas Valžanas, žinoma, mylėjo kozetę tik kaip tėvas, bet kaip esame jau anksčiau pažymėję, gyvenimo vienišumas suteikė šitam tėviškam jausmui visų meilės rūšių atspalvius. Jis mylėjo kozetę kaip dukterį, mylėjo ją kaip motiną ir mylėjo ją kaip seserį. Bet kadangi jis niekad nebuvo turėjęs nei mylimosios, nei žmonos, o gamta yra toks kreditorius – kuris nepriima protestuoto vekselio, tai ir šis jausmas visų patvariausias slypėjo jame kartu su kitais, miglotas, aklas, tyras apakimo tyrumu, nesamoningas, dangiškas, angeliškas, dieviškas, ne tiek jausmas, kiek instinktas, ne tiek instinktas, kiek potraukis, nesuvokiamas ir neregimas, bet realus. Ir meilį tikrąją šio žodžio prasme, be galo švelnėme jo jausme kozetai, buvo tarsi niekieno nežinoma ir nepaliesta aukso gysla kalno gelmise. Tegu skaitytojas prisimena, ko buvo sklidina jo širdis, mes apie tai jau kalbėjome. Tarp jų nebuvo įmanoma jokia santoka, netgi dvasinė, ir vis dėlto nebejotina, kad jų likimai buvo artimai susijungę. Įskyrus kozetę, taigi, įskyrus vaiką, Žanas Valžanas per visą savo ilgą gyvenimą nepažino nieko, ką būtų galėjęs mylėti – Aistra ir meilė, kurios seka viena po kitos, nepaliko jo sieloje tų nusekliai besikeičiančių žalumo atspalvių, nuo šviesiai žalsvų iki tamsiai žalių, kurios galima pastebėti peržiemojusiuose lapose ir žmonėse, peržengusiuose 50 amžiaus metus. Trumpai tariant, mes tai nekartą esame pabrėžę, visas šis viduinis jausmų susiliejimas, šita visuma, kurios atstojamoji buvo kilni dorybė – Galiausiai padarė Žaną Valžaną kozetės tėvų. Keistas tai buvo tėvas. Jame buvo draugė ir senelis, ir sūnus, ir brolis, ir vyras. Tėvas, kuris kartu buvo motina, tėvas, kuris kozetę mylėjo ir dievino, kuriam ši mergaitė atstojo šviesą, buveinę, šilmą, šeimą, tėvynę, rojų. Šit kodėl, kai jis suprato, kad visa tai nesugražinamai baigėsi, kad jį bėga nuo jo, slysta jam iš rankų, dinksta iš akių, nepagaunama į debesis į vanduo. Kai jis išvydo šitą akivaizdų triuškinantį įrodymą, kad jo širdis veržiasi prie kito, kad tasai kitas yra visas jos gyvenimas, kad ji turi mylimą, o jis yra vien tėvas ir jai nebeegzistuoja, kai jam nebeliko jokių abejonių, kai jis savo pasakė, ji mane apleidžia, jo širdį suspaudė toks sielvartas, kuriam pakelti per silpnos yra žmogaus jėgos padaryti visą tai, ką jis buvo padaręs ir štai ko susilaukti, kągi. Pasirodo, kad jis niekas. Tada, kaip jau sakėme, jį nuo galvos iki kojų sukretė maištingas virpulys. Kiekvieną savo būtybės dalelę jis pajuta audringą savimėlės atbudimą. Ir šito žmogaus dvasios pragarmėse sustaugė savasis aš. Esti vidujinių katastrofų Nevilti keliantis įsitikinimas gali įsiskverbti į žmogaus sielą tik sudaužęs ir nušlavęs kai kurios giliausius jos pamatus, kurie kartai sudaro pačią žmogaus esmę. Gėla pasiekusi tokį laipsnį reiškia visų sąmonės jėgų pakrikimą. Tokios krizės esti lemtingos. Nedaugelis mūsų pergyvenę tokią krizę liekame ištikimi patiems savo ir savo pareigai. Kai peržengiama paskutinė kančios riba, sutrinka ir pati ištvermingiausiai darybė – Žanas Valžanas dar kartą paėmė bivarą ir vėl įsitikino nesuklydęs. Įsmeigęs į akis, jis sustingo pasilenkęs ir tarsi suakmenėjęs prie tų keturių nepaneigiamų eilučių, ir toks gudus liūdesys dvelkė nuo jo, kad buvo galima pamanyti, jog griūva visa, kas tik buvo šios sielos viduje. Jis tyrinėjo šią atidengtą paslaptį vaizduotę, kurdamas perdėtų spėliojimus – Ir iš viršinė jo ramybė buvo baisi, nes iš tikrųjų šiurpų, kada žmogaus ramybė pasiekia tokį laipsnį, jog jis virsta negyva statula. Jis išmatavo siaubingai žingsnį, kurį jam nieko neįtariant žengė jo likimas. Prisimini praeitos vasaros būkštavimus, kurios taip lengvapėdiškai buvo atmetęs, jis vėl išvydo prarają. Tai buvo ta pati praraja, tik šį kartą Žanas Valžanas buvo ne ant jos krašto, o pačiame dugne. Jis ten įgriuvo pats to nepastebėdamas. Negirdėtas skaudus dalykas. Dingo visa jo gyvenimo šviesa, o jis juk vylėsi amžinai regėsę saulę. Žano Valžano instinktas niekiek nesviravo. Jis sugretino kai kurias aplinkybės, kai kurias datas. Prisiminė, jo kozetį kartais staiga nurausdavo, kartais staiga nubaldavo ir nusprendė. Tai jis. Nevilties išvalgumas – Tai savotiškas paslaptingas lankas, kurio strėlės niekados nešauna pro šalį. Pačiais pirmaisiais spėliojimais jis pataikė į Marijų. Jau pat atrado tą vyriškį, nors ir nežinodamas jo vardo. Prisiminimai nenumaldomai kilo vienas po kito ir jų gilumoje Žanas Valžanas aiškiai pamatė nepažįstamą įslankiojantį Liuksemburgo sode, tą pasigailėtiną meilės nuotikių ieškotoje, dikinėjantį sentimentalių romanų herojų, kvailį ir niekšą, nes juk niekšinga – švelniom akutėm stebeilyti į mergaitę, kai čia pat sėdi ją mylintis tėvas.